Kirolan emankizuna Euskal Iratietan atxaldeon guziri hemen elkartearekin partaidetzan prestatzen dugun emankizuna da, gurekin useian bezala, Francis hemen hemeneko animatzailea egunon. Bai egunon. Prezeski kolektibo lan egitia zariko gira baita, gure gomitekilan etxalde ziketik bainatetxe beste hor baita, egunon. Egunon. Jean-François Lefort, Lof, Media Bask ziketik ere, Egunon. Egunon. Eta eman zehar, eh, Xanaire plazara kolektibotik ere entzunen dugu, zer den proiektu kolektibo bat barnatuko dugu, informazioan hola partekatzen den, kudeaketaren aldetik uh, Zailtasunak nun diren eta bantailak ere, lujaldeari nola lotu eta nola indarra eman ere proiektuari. Una, gutxi gora bera, ze barnatuko dugun. Jean-François Lefort, uh, lof, bo azken alikotz dena eganen dut, lof dituko zeitut eman ez basa duzu uh, trabatzen. Ala ez. <laughs> Beraz, media bazkeko zuzendari? Bai. Hala. Eta lehenik, elkarte batetik, uh, zikerat euh, pasatzeko urratxa egin zinuten jaz, bo historiko pixka bat, eh, media bazko horretarazteko noi sortu zen, eta gero zergatik eh, egin zinuten urratxa. Beraz, eh, media basque eh, proiektua uh, eh, dalama antxu amar urte, eh, datorren urtean amargar urte muga ospatuko dugu. Eta hartu du lehengo Journal du Pays Baskeko segida editoriala. Donc ala ere bada goi urteko esperientza bat horako proiektu bat batentzat eta elkarte moduan uh, sortu zen uh, Media basque, Media Bask dola antxu uh, uh, eta gala kideek edabaki zuten elkarteak bazituela batailak uh, eh, nausiki eh, eh, hainbat atale administratziboan, eta jendea biltzeko uh, aukera edera esken proiektuari. Eta uh, autu egin zuten, zentagia da lehen urtetan, urtetan sortu da proiektua. Olen erraten alko da, be, media bazken estelatua dagoela panorama mediatikoa, eta azken eh, bizpailu urte hauetan eh, eh, hainbat ez dabaidaukan ditugu lehenik elkarteko kiden artean. Elkarteko kideek horretan proiektua buntzatu zuten horiek, erraten zuten akitzen hasiak zirela pixka bat, eta gero tazailtasun gehiago zutela segitzeko proiektualen garapena. Gira da hartzken bizpailu urte hauetan onkan dugu baimena irrati baten izaiteko. Numerikoa? Numerikoa. Irrati numerikoa, eta gule lan langileen kopurua ere joan da handitzen. Eta pixkanaka, pixkanaka, oartu gira elkarteko kidek gero eta podele gutxiago zutela proiektuan, eta berez langileek guk gero eta podele gehiago genuela baina kontrolalik gabe, inungo uh, inoren kontrolalik gabe. Eta elkarteko kideak, uh, kideak ez ziren horrekin ados, eta langideak ere ez genuen gure burua ikusten uh, horretan, eta nahi genuen ere guk uh, kuadro juridiko bat argia definitzen duena bai proiektua, bai gure uh, tokia proiektuan. Donc, hori izan da alde batetik, bestetik ere uh, gure uh, pentsatzeko maneran gala jortan zena uh, garatzen ari gira, behar ditugu investizamenduak egin, eta elkarte bezala uh, eh, oartu ginen, zaila genuela, hainbat investizamenduak iteko mentuan, eta entrepresa estatusak eskatzen zion aukera gehiago, uh, proiektuari olako uh, uh, egiteko. Eta gero azken elementua, uh, ez dena soilik media bazke dirutua, baina gehiago uh, munduari, bada gaur egun eztabaida bat hemen eta denetan uh, jab, komunikabiden jabetzea liburuz. Eh, nor, nor diren gaur egungo komunikabiden jabeak, zer hageman mota dagoen jabetza eta uh, eh, redakzioen artean, eta hor bada uh, bilakaela bat uh, komunikabiden nagusien aldetik, nun ikusten dugu uh, uh, industrian uh, dabiden nagusianitz gero eta komunikabide gehiago erosten ituzte, eta ondorioz uh, eh, kasetarien eta redakzioen eskubideak murrizten. Eta guk gule uh, eh, eh, mailan nahi ginuen ere horretan uh, ekarpen bat egin, eta uh, baiten uh, argitu uh, norda jabea, uh, noren eskuetan da, nola egiten da uh, redaktole berriak izendatzeko, nahi ginuen guzi hori alautu, Eh, beraz, hiru arrazoin horiek uh, eh, eleman gaituzte eh, kooperatiba bidakatzerat. Mm Zenbat kide? Pentsu, langileak kide direla? langile ez guziek. Eh, ez, dute urratxa eman, eta ez, ditugu behartu, eh, ginutugu barne boska bat, lehenik elkarteak bilera baki propio hartu du, gero zentzua izaiteko behar zuten langilean, eh, behar zuten langilean eh, aldeko boska bat, eta anturatu dugu barne boska bat, anonimoa, kanpoko eh, egitura batek bultzatulik, segur izaiteko langile bako txak askar modu diberrian imaten alko zula bele iritzia, eta gero anturatu dugu arpide arteko somat batzar, segur zaiteko ele arpide non aldetik nahi, batzuk nahi zutela kidetu. Beraz, idu uh, muntzo ditugu uh, gulean, bat langileak, arpidedunak, eta gero partzaideak. Eta partzaideetan, bat ditugu persona moralak edo fizikoak. Donk, olen eta goita piko gira, partzaide, eta, eta ari gira lehen uh, idabetetan gira, eta horrendik horrein, uh, lehen bizanagusia ez da oino pasa, eta ikusiko dugu eh, <laughs> zer lortzen dugu. Justu zurikina aurkezpena bukatzeko, mm, mediametriaren bidez, bido, salmenten bidez menturaz eh, hasteko uh, paperian, hastekaria karia baitu zue paperian, eta gero numerikuki interneten, eh, egunero eta orduro eganen dugu, uh, ba, zezen baki eman da? Uh, bon, Berditugu ba, uh, uh, antxu mila seion pagatulik, ogoita bimila arpide Eh, pagatu gabe, gana du inskribatzen direnak gure uh, webgunean ilakurri alizaiteko bost art, pagatzu, pagatzeko diren bost artikulu hilabetean. Gero ilumina aletan argiteratzen dugu astekaria, eta gure uh, eh, mediabazken diaz izan ditugu pasa bisita, eta bost miloi pasa artikulu ilakurriak, eta kaseta.us uh, Uh, Nitz ez gutxago. Akazta puntu ez da atal eskualduna, edo eskorazko atala. Eskorazko atala bai, Donc, Guka media guk mediabazka aipatzen dugunean, bai dugu idu uh, proiektu, kaseta puntu ez, mediabaz puntu ez, astekalia, eta horrein joan den irailetik, alkeinetik, irratxia ere bidakatu gira. Mhm. Eta mm -hmm. zoma langile? Oita iru, uh, langile horrein. Oita iru. Epatuko ditugu biaren partian ere pixka bat eh, eh, gauza horiek. Beinat etxibest, e, eh, txalde, ez jabe, ez alokatzaile, denak biztanle. Bai. Ez dut nik asmatu, eh? webgunia miatu dut. Etxalde 2008an sortu zela, denen dako etxe bizitza eskuratziari buruzko gogueta batetik, segida zure gain, Baina, bon, 2008an eta arazoak aintzina segitzen du, nonbait etxe bizitzari begira? Bai, bai, ez behitu guaskilan nik egin, horai harten. Eh? Eh, eta ez dugu aski lanik egin, uh, gure, gure oinarrizko gaiza jenden formatzia beita, eh, jenden gain uh, berriz eskuratzeko uh, etxe bizitzan uh, gehiago eta ez usteko eh, kapitalari hitz handien eraiteko mena, ez usteko e, waiko wai egin iden mane manera Merkatu librean edo Merkatu librean, Merkatu libreak eh, jentia kanporatzen du bere etxe bizitzatik baski ba, badakigu bereziki heben kostaldean mena bergeizadana da mundu guzian e, hiri, hiri guzietan bergeiza gertatzen da Eta badira da terabideak. Eta eh, terabideak ekarriak dira kodo zibil dela kuan markatuak dira. Eran nahi du heritarek, eh, heritarak eh, biltzez badutela erantzuna. Eta mm, etxalden helburua da erantzun horren zabaltzia herri zerri, uh, esplikatuz, uh, eh, iratiz, idaztiz, idatziz, uh, webgunez, uh, nahi de, manera guzietaik, uh, oro erabiliz, eta pazentzia aski arrakargatuz <clears throat> egunero. Uh, bon, voilà. jendea biltzen da, gehi horren itzulian, eta hasi ginen elkarte gisa. Horren hmm. mm. 2000 eta bostian. Eta, hori zen mementoko, eh, memento hartako eh, egitura hobe, hobena. eta egunko egunean izaten aldena herri tipi batetan eta hola da elkartearen egitura. Ehm, etxe bizitzak, etxe bizitzari erantzunek arteko. Eta gero duela, hama bost urte pasatun duen, orduan eh, dira bizpa hir urte, eh, bilakatu gira kooperatiba. Uh, be gure, mm, gure beharra zen, uh, jende berri saraztia, uh, diru biltzia. Eta gure dirurik uh, ituri, ituri hobena da uh, duten dirua, bizizalek duten dirua. Eta orduan hortako behar ditugu bizizaliek sarazi gure kooperatiban. Eta ahal dute ehun oro ekarten, edo boste edo mila ebe hunkizinak dira, eta diru horrek iran ditugu gauzak erosiko, haman komunean uh, erabilera edo gozamena um, deliberatuz, orduan uh, mementuan lehen etxe bizitza, residenza principala, eta saldu orduan uh, gozamen horiek uh, heritarer, eta hori um, oso simplia da, eh, sistema. Gero, ez zaila, jenden buruan baita eta initz sartua zen, sartua da, diabetza pribatua, uh, e, diabego tza bai. hemen, mm. txipa larraztia pixka bat, uh, e, diabetza kolektiboa, e, Komentzitu jendeak zometzuek behituzte proiektu pertsonalak, bizitegi Hai. proiektuak, reiteko aldatu gauza, eta kolektibuki meitea, hainbat, hafen, unen beste diru zama. Bai. Hortan da, zuentzat bai. lantzailena? Hortan da, guai eh, harti no, uh, eh, jendea sobe kuritzen etzeno, eta dirua sobera kuritzen etzeno, uh, eh, hilabete sariak bardintz, bardin naide zire, zireno, be orduan jabego pribatuak ekartan zuen txegurtan ben bat. E, be, egun ikusten dugu, be, diru eta jendea kuritzen dela gehiago, eta guai enkantetan bezala saltzen direla uh, etxeguziak, eta familietan ere ez direla isaltzek ko gehi, Ebe, estatuak estimiak egiten ditu, enkantetan saldua ba- balia bezala, etxiek edo familiak etxekitzen dituen hontasun horiek. Eta orduan, jabego pribatua orduan agertzen da, zilo animala, familia guzientako, eta da, e, kanporatzeko, kanporako, kanporat joaiteko, arte bat, a, zabal bat, zabaltzen da. Eta bilakatzen da, jabego pribatu individual hori, uh, bat bezala. Mm Hori Eta orduan, nula uai gertatzen den, eta guai eran nahi dut, eh, azken hogei edo hamar urte hoietan. Uh, ideia bat buru bat buruetan, buru zabaltzeko agian behar da beroita hamar urte. Eran dugu, be, denbora beharko dugula jender esplikatzeko nula berriz behar dugun uh, jabetu uh, komunian, berriz erraiten dut, edo uh, historikoki nahi zizten hola egiazki hori, lehen algarrekin kudeatzen gintuen gaitzak, jabe gorik etzen, bena algarrekin gozamena gozatzen edo deliberatzen gintuen gauzak nula nula erabili eta eh, eta hori. Horren behar dugu hortara berriz aradien, hori da segurtamena hortan da. Eta orduan hortako beharko ditugu be, horren batzuk pasatu, bilkura batzuk, eta jende kusi, banko etxeko jende hanitxei esplikatu, notario hanitxei esplikatu, aholkazale hanitxei esplikatu, eta eta da lan, lan, lan uria, lan emeki emeki egiten da lan da. Ejan jabe privat, jabetza privat kontua haulezia, baina jabe pribatu izaitia behar da mementuko aberastasuna izaiten alda, baina egoerak behartuko du ere pixka bat eh, horrene bai. bai. aldarazteko bai. pentsatzeko edo pentsamoldea? Norbaitek bali etxe bat, etxe bat egun erosten da, norbaiten izenian, nire izenian, nik erosti, erosi dut, nire haurek nire etxea, nire izenian. Siberuan bizin iz, hori nuntza da, Eh, nire haurek eh, erosten ahalko dute edo ukeiten dute kasik nik erosi dutan prezioan duela berrogei urte. Eh, eran nahi du, metrakaratua han dela mila euro, gehienik bi mila euro metrakaratua Siberuan. Bena Madona jiten bada Siberora zerbaiten erostea, behondoko bi urtetan ez da Siberutarrik izanango gehi Siberuan bizitzeko. Eta da, kostaldian, eh, Euskal Herriko kostaldian gertatzen dena, da hori. Bada belan aldi bat, eh, etxe, etxe egin dituztenak, uh, angelun. Eta belan aldi hori, barnek aldeetik etortzen zen, kolpe bakots izan da, da uh, haiek egin dute etxia, eta haien haurek, bali badia bido hiru, ebe ezin dute, ezin dute hor bizitu. Eta hor, jabego privatuaren zepua hor ageri da, aitzineko belan aldi horrek ilan bali badakigu irakurten ze pasatu den, ebe badakigu ze pasako den ebe izaritzen, ze pasako den garazin, ze pasako den azparen, edo, edo no, do edo maulen, badakigu. Eta badakigu ere kostaldeko giltza nahi badugu atzaman, beda kostaldeko familiar proposatu behar deiegula, Ben hontasunak ezartia jabego pribatu individual hortarrik, hortatik pasarazi, familiako elkarte batzuei. Familie bakotsak egin dezan bere elkartea eta beren hontasunak eman be eh, elkarte hori. Na, aldatzen da sistema, ikusiz nola munduian, munduian, munduian nola zabaltu den eta, eta hori horrek kari ditu gaizagunak eta guretako txarak ere. Eh, ebe babesa da, elkarte gisa orduan mm, pertsona moral bat sortzia familietan, eta persona moral hori eman familiako ontasunak. Justu aipatuko ditugu hor eh, beste mm. gauza batzu. Funtzionamenduan, egin duzu, eh, bizpairu urte, eh, zik bilakatu bai. dela mm. Eh, etxaldea, edo etxalde, barkatu. Mm. zenbat langile, kide, no, Arda, zen, zenbaki batzu emaiteko? Bai, mementuan ez dugu langilerik, hori urte uh, finitzian biga izango ditugu. eta kide, egun eta hirurgoita kide uh, eh, igongo egunean. Uh, eh, ekiditza zen eh, duela urte bat uh, beroita uh, parka hirurrogeita hamar, egonkide berri sartu dira joan den urtean. Biltza nagusi ebegin nuen joan den uh, larun batean. eta gero uh, aipatzeko fezekita aipatuko ditugun gauzen gauza horiek, dira gero uh, elkartegu sortu gira eta elkartian zirenak beti hor ditugu, eh, batzuk, eh, kooperatiba bilakatu eta ez dugu langileik, orduan ez dugu langileik batek eh, podere hartu ez gira gehi horietan, bena jala ere, ba, bada pertsona batek lan anintz duena, eta orduan podere babatzala badu, eta orduan beste kideak, beste kidek zumaitetan konfiantza galtzen dute, zen eta um, <clears throat> ez dira beti uh, eh, jakinian eh, jakinean, ez, dite, dituzte gauza batzuk irakurtzen, ez dira jende batzuen gana joaiten eta hola, gure gehiak eh, aski berezia da, eta um, bar, ari gira ikasten, jende ari da ikasten, eta uh, denen, uh, denen formazioa bat bezala, bezala da eta um, hori eh, barneko fix, barneko ibil moldiak uh, eh, uh, eh, baditu bere aberastasunak bera bera badakasu egin ere jende guzien jarri ikasteko E, biherren partian egan bezala, uh, gauza aipatuko ditugu zuek ilan, uh, aurkezpena bururatzeko, uh, san aire plazara kolektiboko kide orzira gurekin egunon? Egunon. Beraz, Xanaire aire, zurekin aipatuko dugu kolektibo kakotzen artean aski berria, ala ere. Euskara plazara ekartzeko, bon, labur biltzen dut hainitz, zu garatuko duzu sedearen eh, abia puntua zoin da? Sedearen eh, abia puntua da, eh, alde batetik frustrazio handana bat. Hor uh, proiektu enten haigiren hainbat lankide, uh, eldu mundu desberdinetatik, baina Euskarari lotuak hori segur. Eh, eta bon, ba, ginen eh, gure gure lanetan ere be, ala, frustrazio batzuetari eta eta bereziki e, Euskarak jendartean duen tokiari buruz gerozta gehiago galdezketatzera e, nolaz jende bat gerota urhunago senditzen ginuen Euskaratik Euskaldunak bahne Eh, nola euskara ikasi duen batek ere gero zailtasunak dituen hizkuntza ikasirik ere be, ara, euskara erabiltzea bere, bere egunerokoan. eh, eta hortik ere egin du urgentzia sentimendu bat baginuela ere eta eta Eh, deliberatu dugula eh, abentura kolektibo hau uh, abiatzea. Mm, egoera soziolinguistikoan linguistikoan oinarriturik, nunbait, uh, bon, zenbat zinezten astapenean eta gero geroztik la, kolektibo bat bilakatu da, ze formatu ere ganen daukuzu, behinan lehenik, uh, ala, piskat... Hai, beraz, hor uh, gira zinez lau persona eh, denbora oso zarigine girenak hortan, horrek ez du nahi denek lan kontratu bat badugunik, eh, lau gira hor, eta gero baditugu gutaik urbilere berze bi persona eh, bat azpi kontratatzen duguna puntualki, ben, astapenetik proiektua segitzen duena, eta berze bat ono bere lanean dena, Baina eh, astapenetik bat egiten duena proiektu unen eh, behar, helburu eta zentzuarekin. Kolektiboan, formatu bat eman diozu kolektiboari, diozue? Mm, bai, mementoan elkartegira. Eh, elkartegira horrek egan nahi du ere gutaz gain badugula kolektibo bat, egin ginolarik prentsa horreko bat, nahi ginuelako proiektu uni eh, oldar errikoi bat eman, eta hortik e, berreun bat e, kide eskuratu ditugu, izan norbanakoak edo izan egiturak, eta horrek alimareko indarra emaiten du moralki ere, astapenak ez baitira sekula erresak holako proiektua, eta gainera zure lana delarik, zure ofizioa, zure lantokia, eta hortako eskertu dugu ere proiektu hori hainberze sustengatu eizaitia. E, eh, eta orai guk dugun e, erronka da, alde batetik eh, jende batek nahi duela gehiago implikatu gure proiektuan eta hor behar dugu gogo eta bat ereman hortaz. Jakinez guk, eta hori da bigarren, bigarren erronka, astapenetik argi ginuela, nahi ginuela kooperatiba izan. Hala. Kooperatiba izan, bez, antolatzeko, hortik, eh, elementu guztiak kondutan harturik, frustrazio guztiak labur eh, edo bildurik, nonbait, eh, nola antolatuak ziste? Antolatuak gira, um, bezain molde osagarrian. Egan nahi du, eh, proiektu kolektibo batean, e, ara, ba, bauzula proiektu bat, jendea pizten duena, biltzen duena, eta bon, ara, abian gira, eta gero askifite, agertzen dira gero proiektuak irauten balimadu, badirela ere maileak eta segitzaileak. Eh, eta horrek ere egiten aldu, taldean izaiten aldirela, gaizki ulerzeak, gaizki bizitzeak, eta eta, bar. eta guk astapenetik hori nahi ginoen saiestu. Eh, eta molde ara, osagahiagoan lan egin, egan nahi du eh, jendeak baduela toki importanta proiektuan, eh, zaintzen dugula elgar, zaintzen dugula bako txain tokia, bako txain ekarpena, bako txain ritmoa, eta arabera ere antolatzen girela. Beraz, egen nahi du alde batetik badirela proiektu funtzioak, e, proiektua ere maiteko e, funtzioak egan nahi du be, bat gehiago formatzaile izanen dela, e, berzia gehiago itzultzaile, bon, araberako eskaerak ere baititugu terrenoen partetik, eta gero badira gehiago egiturari lotuak diren funtzioak. Eta hor, be, batzu kontabilitatea inen dute, berze batzu logistika arduratuko dira, berzia gehiago kanpoko harremanaz, Eh, eta elgarren eh, artean hola nahi dugu elgar osatu eta araberako antolaketa dugu ere bilkura jakin batzua ditugu finkatuak uh, funtzio desberdinak dituztenak. Hala ere, zien lanetan egin beharretan, ez dakit nola deitu behar diren, hainiztasuna behar duzu edo pixka bat eh, profil hainitz uh, behar dituzu eskaini, egokitzeko ere galde ezberdiner? Bai, hori hori biziki importanta da, zein eta Euskarraren aloja biziki gai zabala da, batzuek uh, eh, behar dute itzulpen lan bat eta eta guk ezpalimadugu itzultzailerik, beha hankamotz gelditzen gira. Berze batzuek nahi dute hobeki ikasi, nolakudeatu, izkuntza edo izkuntzak haien egituran, haien komunikazio euskarrietan eta abar. Beraz, horrez badugu formatzailerik hankamoz gira. Eh, eta eta berze batzuek ere nahi dute lan jarraikiago bat egin, beraz eh, horrek galde egiten du aholkularitza bat. Egan nahi du ere behar dugula antolatuak izan, norbait EP aski luzean segitu ahal izaiteko. Beraz, hor espalima duzu norbait uh, segipen hori egiteko eta beste bat gibiletik ginen dena interbentzioekin eh, formakuntzak egitera edo itzulpenak segurtatzera. Eh, egia da, egia da, aski, aski pobrilita ikela espagina anitzak eta elgarren, elgarren osagarri. Mementoko, astapen hortan hori da zailena zuentzat? Eskaintza zerutik, ez dakit zerutik bukaeraino, baina... Eh, hori uh, hori zaiten alda zailtasun bat, zein ta proiektu desberdinak baditugu ditugu, horrek egan nahi du, erritmo desberdinak dituztela batzu biziki puntualak dira, uh, eh, bagaza behin eta eta hortan fini da, baina berze batzuek galde egiten dute adibidez ikasturte osoko segipen bat formakuntza jarraiki bat balima dugu. Eta zu balimazira zira aldi berean eh, ezker eskoin gauza puntualetan eta gehi gero balima duzu jarraik kortasun hori eh, behematzeko ardura. Eh, horrek egiten aldu, bai eh, zailtasunak dituzula eh, bereziki lan jarraikien segitzeko gure gure jendartea biziki fite badua. E, gauza puntualak maite ditu, baina batzuek e, ulertua dute lan jarraiki batekin memento batez haien egituran gero berengain hartuko dutela gaia eta ez dutela baita gure behar gero segidain seurtatzeko plazarako sanaire. Eh? Entzuren zaitugu zuere uh, eh, biherren lehen partea borru biltzeko, Francis, uh, Bai, bai, bez kooperatifen beharra uste dut eh, badugula, gure lugalde izan dira ualde batzu, lehen lehenbiziko ualdea erten zuten hauzolana uh, izan zela, eta egia, egia dora espaldi, jendea elgar laguntzen zuela, eta hori zen lehenbiziko ara, elgar, elgar larneko emeia hori, Uei, iduri diburu eh, bat e, ten irakotzen hainiz, bosgarren ualdean girela, eh, baina gauzak eraldatu behar dira, ez dugu gehiago bakarrik e, ekonomiari e, pentsatu behar, ba, etekinari, uei, behar da jendartea, behar da e, zaitea izaitea, behar da elgarrekin bizitza, eta hortako behar hori badugu, eta uste dut hor, egun ditugun hiru adibide hori biziki interesgarria direla, mediak, mediet, media horietan ze nahi dugu, nahi ditugu jende sosdun duen batzu denen jabe izaitea, edo nahi dugu beste molde batez egitea eta uste dut hala, hortan, hortan ari direra. Etxe bizitza eh, nola ez aipa, etxe bizitzaaren arazua oso handia da, ordean eh, buru jabetza hori galdu dugu, Eta eh, da jabetza bakarrik, badizik eta buru jabetza, eta gure errian ezin dugu gehiago bizi egin, eta belaunaldiz belaunaldi hori behar dugu seurtatu, eta hortan ere etxalde adibide biziki ona da, eta bitxan dena Euskara ere nola zapaldua den, eta nola behortan ere behar dugun lan egin, ebe hor zinez eh, proiektu biziki edera, eganez, eh, ara, gu ere plantatuko gira, manera horrean, eh, xanek erranduen bezala, eta hor badugu lan handi bat egiteko. Kaiolan entzuten ari ziste, hemen elkartearekin partaidetzen antolatzen dugun saioa da, gurekin eh, Jean-François Lefort uh, Lof, media beraz uh, zuzendaria, etxalde uh, uh, ziketik beinat etxe best eta uh, plazaratik uh, san aire. Uh, zailtasunak diendia partai arajarazteko lako proiektu kolektibuetan, nun diren Lof haipatzen zinaukun ostion, Bo, akidura bazera elkarte gintzan eta pixka bat aldatu zela, hor kooperatibarat pasatuz, pixka bat motivazioa akulatzeko edo beste manera bat eh, sustatzeko. Jendeak partea garazteko, oai zailtasunak eipatzen aldira edo ez baitez bada orain nola, ikusten duzuzuk? Ba orain, ba dugu guk eh, astapenaren eh, xantza. Asi gira, giro bat sortu dugu, langiren artean, den artean, eta bada nola baiteko bat. Uh, äh, Alternatiba ere sortu duzu epizka bat, prentsai bai, eta... Bai. Eta lengua elkarteko burigoko kideak, bat dira kide, eta bat dira saintza kideak ere bai. izan dugu, bien artean dutura egin, eta ne horrez utzi uh, uh, guk egin duguralik, uh, bete eman dugu uh, gogoetatzen, urratxa eman manio lehen, eta gure formatzaileak erran eh, zigun gauza importante interesgarri bat, ez du tresnak uh, bermatzen parte hartzea, ez du estatu juridikoak bermatzen parte hartzea, sortzen aluzu kooperatiba bat, eta ez uh, parte hartzea bermatu. Uh, izaten alko zira entrepresa klasikoago bat eta, eta parte hartzea bermatu. Beraz, gauzak ez, era, ez, da, ez da bilakatu girelakoz kooperatiba bat, zika bat, automatikoki gauzak uh, parte hartz, part, uh, eh, aksiodunak aksioak dituzten guziule parte hartuko dutela. Beraz guk badugu aliketa bat egiteko, ilankorra dena, dela, nola bermatzen dugu uh, barne dinamika, uh, gardentasuna, segurri zaiteko, iduz pala urtean buruan, hotz uh, lehen urteetako uh, hori joana izanen delalik, nola ez giren berriz erortzen elkartean aurkitu genituen uh, eh, zaitasunetan. Eta hor, ene ustez, hor badugu guk uh, gure kasuan uh, ariketa hori iteko. Hor badugu lehen bizan agusia ikainaren oita sortzian, kusiko dugu zoma jende hori duko zaigun, baina badakigu uh, desafio handi bat dugula uh, ondoko orte dibegira. Eh, Binat eh, etxebeste, eh, etxaldetik, aipatzen zinuen, hor, bon, oa jartetzela langilerik, izan direla biga urte galdera bera egiten dauzut, diendia partea garazteko etxalderen proiektuan, so, traba nahusiak nondira? Uh, ah, traba, <clears throat> bon, traba handiena uste dut uh, geia aski, aski teknikua dela, Uh, hala jakutsik da gelde guzietaik eta hasten gelaik gehi horren aipatzen be, uh, eh, zigle batzuk aipatzen dira, soma batzuk eta lege batzuk eta bon, hori aski tekniko bada, alde tekniko bat geho bada beste eh, beste alde bat tekniko ez dena hori da gehiago nula ikusten dugun jabegoa eta e, eh, batzuek ikusten dute gaiza ilun bat bezala eta orduan ez duten nahi hori hunki. Eta ilun ikusten duten horiek dira gehienak enteresatuak direnak auzulanean aitzeko. Eta orduan ber jendeak dira eta giltza da jende hoien hoietan zuinek ulertu duten jabego pribatu aruntak badituen be, alde ilunak, eta eta horren barituko horiek eh, hoier esplikazi edo komprenia sinula be jabego horrek bat izaten alduela bere argi gunea eta argi unea eta haien gain dela eh, argitzia ilunalde hori jabegoako ilunalde hori eta hori da horren beste lan mota bat bazen teknikua eta hori da gehiago nola ikusi ikusia den eh, jabegoa Gehu badugu etxaldeko gehi batetan oso baiko orden gaiza da be etxe badira denetan etxe bizitzeko edo diru ezarten den eh, gehiegi ezarten den uh, zer hori arazo hori denetan eta etxaldeko sedia ez da bat izatia eta bat egoitia bena bai herrika egitia etxalde bezalako egitura eta hola eta orduan bom, eh, sekulan poderrik ez dugu guk izanen etxaldeko baiko horiek eta orduan hori aldezaba balbada, haizu lanara ekarten du aski ereski jenden gana. Bazen proiektuen inter galdean ejan errandu zu orain, eh, lujaldean, eh, bai. labadirera bizitegiak, eta nunbait eh, denen, eh, arazo horrek edo gai horrek denak unkitzen dituela, nunbait, lof nahi zinuen zerbait uh, gehitu? Bai, gehitu, Aparte hartzea ipasen importantea da, ere, uh, zehaztea, zertaz aligaren zenta entrepresa batean, ala ere, gure bezerako entrepresa batean eh, dira akzio dunek, baina uh, eh, erredakzioaren uh, eh, kudaketa kasetarien eskuentan da. Beraz parte hartzea bela antolatzen da. Eta argi izan beharko da, bakotxaren uh, tokia zoin den eta bakotxak zerren uh, zerri buruz hartzen dalko dituen elabakiak. Bestenaz, uh, bazterrak nahazten dira ere bai uh, eh, ustez akziodun eh, badugura badugula eskubidea uh, eh, guneloko gauzetaz arduratzeko, baina ez ara. eta guen txistitu dugu horretan, adibidez akziodun guziek, uh, langileak aparte, izenpertu dute dokumentu bat eraten duena, bere tokitik ezin duela, uh, izan uh, gainean eta redakzioa badola, bele, independentzi osoa. Eta redatole burua izendatzen du zaintzako entzairua. Eta horti goiti, uh, akziodunek ez dute uh, eskusartzerik uh, egunoloko uh, tratamenduan media Eta hori importantea zehaztea parte hartzea, ere uh, zer hor gure biltzana guztia badugu, eta hor ez dugu, uh, dugu, ondoko laurtetako nola bide horoko rak, edo rak, zudun guztiak jasoko dute ondoko egunetan uh, <laughs> dokumentu, lan dokumentu hori, eta hori izan gora ez da gai, zer da, zer ekin nahi dugun egin, zer, zer nahi dugun egin media bazkekin, zer dako bilakaela nahi dugu egin, nola horretzen dugu eskola marila, eskola egimailako bat, horako gaiak tratatuko dugu, baina ez redakzioa. Mm-hmm prentsa askatasuna aipatzen zinuena ostion uh, prentsa askatasuna oruak unkia dela munduan zehar uh, talde hondiek uh, eh, sartzen baitute eta hori erraiten arrizira zaintzen dela media bazken preseski Hala, erredakzioari usteko askatasun hori? Zaintzen da media bazken eta zaintzen da beste proiektu asko anitzetan baina hori bataila bada etengabeko bataila bada mm -hmm. e, txaldera uh, ez dauzutana galdein Eh, egia eh, bizitegiak eta lurra ere aipatzen direnean usu beste egitura batzu aipatzen dira eh, mhm. BFL zafer olako egiturekin harrimanetan e, sistemaiz? Bai, bai. Mm. bai, bai olako harrimana duzu? BFL, HLM, KOL, uh, Rusaindia, bora. Harremanak uh, be oso desbardin dira, eh? badira gehi batzuek ilan une, bon, sigur da uh, gehien abea edo xeden abea herrikal edo etxalde edo e, etxe bat lurrek ilan gertatzen denean, ba, badaki ilan lan eginen dugula. E, ÖPFL e ekilan be oso harrera unadugu han, Eh, nahi ginuke gehiago lan egin haiekilan. Uh, ikusten dute uh, ari girela beti haitzin, ba, beste eskema batzuen gainen dira, aselemak ere, kola ere. Uh, guk eskentzen duguna ez da bate haien uh, hoien bidetik, mena gehiago lur zaindiako bide, bidian, da herritarek egiten gaizak eskuetan hartzen. huak dira gehiago estatuak permetitzen edo manhatzen uh, main, manhatzen dituen gaizak, gaizan, gaizak aplikatzen uh, gure eskualdian. Ez da mhm. bate behar eh, struktura. Eta eh, heltzen gelaik prefeta ino esplikatzea zer egin nahi dugun, behorra gehi da oso bide oso desbardinak ditugula. Mena hori historikoki bada zerbait uh, fen, esplikatzen alegin ukin, ez da gaurko gehia. Prezeski, iduaren gomita ere ah, badugu, sana ere plazara kolektibutik eta zurekin txaitzen dugu. Balia bideak ipatu behar ditugu, uh, kidetza ipatu duzu, bai. eh, uh, <laughs> bolondrez lana, biztan da, <laughs> hainitz, bai. memento eh, untan, pentsatzen dut. Zoin izaiten aldira, jakinez uh, akunde publikoren uh, balia bideak mugatuak direla adibidez, uh, Nola partea agarazi, jendia? Nola ah, gakoak dianik, gako batzu atseman dituzue? Bai, e, gero, bada alde batetik e, eredu ekonomikoarena eta gero parte hartziarena. Eredu ekonomikoarena guk argi ginuen, senditzen ginuen eh, jendeak bazuela behar bat, e, guk ekartzen dugun ari lotua, Euskara gehiago erabiltzeko, da Euskararen diskursoak behitzeko eta abar, bazela behar bat, baina ez ginekien sobera horrek ekonomikoki zer emanen zuen. Uh, eh, ala ere, urte bat eterdiz, eman ditugun zerbitzuetatik, hortik dugu guk diru bat seurtatu. Uh, eh, alde batetik egiten dugu eh, autofinantziazioaren autofinanziazioaren uh, apostua. Uh, etzen egana, baina gure diru iturrien euneko kasik irutanoita marra da gaurko egunean jakinez erran duzu bezala ez dugula diru laguntza estrukturante ondirik ukan. E, bakarrik ukan dugu e, polan plotik e, bait, eta eta ere e, eskualdeak emaiten duen ampli dispositiboa lehen lanpostuen sortzeko horiek ditugu ukan gainatekotan ez dugu ukan ukan dugu beraz erritarren parte hartzea diru iturri gisa, gure zerbitzuak, diru laguntza arrunguti, eta gero ego legitik ere e, gure aldeko apostua eginduten berze egituren laguntza ere ukandugu eta eta hori ere biziki biziki importanta izan da. Eta gero jendearen partea garaztea, eh, badira bi gauza, bada jendeak nola parte zen alduen plazaran berean, Eh, hori uh, gogoetatzeko dugu, orai arte ukan dugu jende bat gutarik urbiltzena eta bereziki proiektuari bere iritzia emaiteko horzena, hor errandigute batzuek nahi zutela zinez eh, esku hartu gauza batzuetan eta hori elgarrekin definituko dugu. Eh, eta gero bada ere, norbaitek zerbitzu bat galde egiten duelarik, gu ez gira hor dependentziarik sortzeko, hor gira edo puntualki edo mm, epe batean laguntzeko, behen bilatzen dugu jendeak bere gana dezan Euskararen gaia bere egituran. Eh, batzutan ez da posible zente itzulpen lan bat da, behen beste batzuetan da, ez nik dut eh, enegain hartuko hizkuntzaren kudeak eta e, eh, ene egituran. Beraz, eh, hori ere bada parte hartze mota bat, eta guk hori dugu bilatzen zen eta jendearen ustean, ono, gaurko egunean, Euskara, beda da, bakarrik Euskal gintzaren eh, gauza bat, ikastolena, aekarena, ikatiena, eh, eta bak, aldiz, ahlo sozioekonomikoa, adibidez, be, eh, ostatuak, eh, farmaziak, eh, erriko etxetako zerbitzuak, osagarri etxe, etxeak adibidez, horiek baitez padako ere muak dira, nahi bali madugu egunerokoan eskoraz goxokiago bizi. Hala, leku, leku berezi horietatik atera, epatu dituzun horietaik, hortik elu da plazara, ere biztanda bai. izena. Bai, bai, bai, gero ez du egan nahi e, egitura funtsezko horiek euskal gintzakoek e, ez dituztela ere beren, beren beharrak, adibidez hor e, sehaska bat ari da euskaraz bizitzeko xarta baten eguneratzen eta eta lagundu ditugu hortan ere, edo burasoen sensibilizazioan ere eskukolpe bat emaiten dugu beti esago baita, gisaguziz kanpotik heldu delarik norbait zure egiturara e, entzunagoa da Eh, beraz guk hortan ere kondatzen dugu. E, libertate gehiago dugu, e, adibidez elkargoko edo erriko etxeko eskara teknikari batek gauza batzuen erraiteko kondatzeko. Eta hori e, tokiko teknikariek eta autetxiek ere eskerzen dute ere badelarik norbait kanpotik ordelarik. Beraz, bada, bada aspektu hori ere zaintzeko. Utsune hori falta Bazen, hor zen, utxune hori eta nahi duzue bete. Iduriz. oh. <laughs> Iduriz egin eta uh, eh, latanoi, latanoi eta amak bat egitura jadanik unkitu ditugu. eh, beraz, izan puntualki, izan iraunkorki, eh, eta gehienak ipar euskal egian. Beraz, egan nahi du, bai, gure intuizioa hor baina etzen bat ere merkaturik, merkatua behar da sortu, eran nahi guk ere behar dugula gure tarifa politika bat eh, gogoetatu eta adostu eta ikusi uh, japasatzen den edo ez. Uh, Zeinta, no ez da jendearen uh, reflexetan uh, sos bat atxikitzia itzulpan edo bat bateko itzultzailea ekarrazteko biltzak nagusiaren zat, eta abar, egiten da molde bolondresian, batzutan biziki kakolki. Eh, eta eta bai, baliabideak behar dira, nahi balima dugu eh, hizkuntza transizio batetara buruz joan. Eta, eta izkuntzen arteko dinamikak ere eh, badu hobetzen aldu gure komunikazioa, gure koesioa, gure enpresaren irudia eta gu horren azpimarratzeko ere ditengira. Sean aire eta azkenik zientzuen zaitugu usagi. E, bez, beraz, e, eh, gero begira, zoin dira itxalderen itxaroperak, denbora berean norabideak, pentsutu lotuak direla, zoin dira? Ardoan, itxaropenak, e, fein, itxaropenak behar ditugu guk eh, <clears throat> sortu edo bultzatu e, dira be, herikal, uh, jende multso batek kompreni dezan zer egiten dugun, zer egiten duten, berek, eta nula uh, eh, etxe bizitzaen eh, giltza duten berek. Eta gu hor izango gira etxalde arlo teknikoen joan azteko egitura bat. Uh, teknikoa, juridiko, fiskalitatia fen lantzeko tresna bat, mm, gehi mamitsua beita, ipatzen noen bezala, adeja. Eta orduan gu eh, bermazale bezala, laguntzale bezala, eh, etorriko gira mm, herrietan edo familietan edo, edo nahi den tokietan. Uh, bon. Itxar, duku, mugagabe lana dugu, mm, eh? da mm, arlo guzietan aipatzen dugu etxe bizitza, ben aipatzen da ber, berga da mm, langi lantegi entako, eh? lantegi batek eh, eman dezagun balin badu, ez dakit, eh, ez dakit, eh, oto bat eh, miaritzen han bizi bada berrogei urte edo, edo hirurogei edo ehun urte badela garaje hoi hortan, onduan bi imeble eta badira jende batzu batzuk uh, uh, beha hor begarraje hori emsaltzia dindadin beste hirugeren imeble baten ezarteko ebe nula, nula babestu garraje hori garraje horrek egiten du ikarten du bere, bere <clears throat> ekonomiarluan arluan bere lana bena frantzizek aipatzen zuen bezala deja be sozial mailan ere zen eta hausoko norbait etortzen denean bere otuaren bila edigo dela ibesta eusu betekilan eleketan eta hola, begarrez horrek egiten ditu mila gauza, da, ez bakarrik hori aldatzen eh, auto batetan. Eta hori behar dugu eh, ikusi nula, etxe, garaje hori nula etxeki hor miaritzen. Eta eh, ronka bat izango da, beha miarriztaren tako. Bena behar dugu, ordua miarriztarer sinetxarazi, amets hori sortu, anlukiela garaje hori hori txikitzen, eta berdeiegu ere, eran teknikoki, uh, eh, fiskalitate aldetik, uh, aldetik, nula egiten alduten, aski ereski. Hala, eta hori uh, hori ditugu erronkak. Mm -hmm. diskurtso edo filosofia horren pasarazteko, sustengu politikoa ere ongi etorri da, bai. pentsatzen dut? Bai. Elkarguarekin, hor uh, Elkargoa errekilan arigira mintzatu naiz, <clears throat> Mementuan ikusten ditugu, eh, kutsatzen ditugu haitetxiek dira herri txikietako haitetxiak. Eran nahi du, eh, xuxenka, geizak xuxenka ikusten dituzten horiek, eh, ikusten dituzte ben gaztiak ez zeltzen, edo, edo sos zama izigarriak ez, ezarten etxe baten erosten edo zerbait, ben familian zertzen bat eta orduan deitzen gaituzte eta esplikatzen deiegu eta bueno, eringari da, mena hortan gira egun, mena hori uh, legez posible da, holako galdera bai ditugu. Mhm. Eta bilkura finitzian, mena, zentako sekulun ez dugu hori entzun hoa jartino. Hori da bilkuraren finitzia, hori da lehen bilkuran. Hiri handietan, <clears throat> baituzte teknikalaiak eta hori. Eta teknikalai bati presentatzen badugu etxalde, bepasatuko dugu bi oren eh, galde arapostuz, guk arapostu emaiten, hori posible da lege horrek permititzen meitu, hori posible da lege horrek permititzen meitu, eta hola. Eta hori, haier desmontatzen orduan dugun sistema, egunko dugun, egin dugun sistema. Eta orduan, hola, herri handietako haite txiek ez, ez gaituzte, gaiza bat beta, bezala ikusten. Eta orduan, hanitxetan kodeatzen dituzte egitura, ofi, egitura ofizialak, asela emak bezala eta hola ez, ez dira ogartzen zer egiten duten hor. Pasatzen dituzte, sei urte, ama bi urte, ez dakite nure bilten den etxe bizitza, bozkatzen dituzte gauza batzuk, eta azkenian etxe bizitza soziaretan bizi direnak horiek, pakatzen dituzte, beren etxiak, beren egoitzak, beren biziguzian, botxatu behitira horre goitea biziguzian, be hiru aldiz. Aldiz kudeazaleak, haite txiek, berek, beren etxia, ordaindu dutelaik behin bakarrik. Eta ordan aitetxi horiek ez dute ertzen zer egiten, zer egiten den hori. Eta <clears throat> ordan hor badugu bano, bide zinez luzeagua egiteko, hoien, hoien etzian, jakinez hala herri, kostaldeko uh, itxasua hunkitzen duten herri horietan, hamar herri badira, bokaletik handai hartino, baiona sartuz baruan... Eh, Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko, hiru etxetaik biga dira ere mohoietan, herri horietan. Eran nahi du, Ipar Euskal Herriko, hiru etxetaik biga, horko bizizalen, uh, eh, horko bizizale, kampua dukete, ondoko, on, ondoko be familiako hiltzian. Familiako hontasuna barko dutera epasatu ondoko bera nauliai, ebe eguneko Eh, hiutaik, eh, honeko biga, eguneko hiutan hogei, hiutan hoita seiak, beharko du etxetik joan. E, <clears throat> gehi zinez minbea da, eta orduan enguneke gehiago lanik gehiago egin herri elkargoa ikilan, haier esplikatzeko zer gertatzen ari den, eta nu eta giltza nondugun, zen, eta giltza bat dugu, eta ez da diru giltza bat, da, dan antorak eta, da, eta diruri gabe egiten ala hori, mena, bora, ortako, artikira ate batzuk zabaltu nahiz. Mhm. Geruari begira, uh, Blof, uh, media bazken, itxaropenak? Uh, bon, alor, media bazk bezala naski baditugula gule erronkak, uh, datoren urtean ospatuko dugu amargan urte mugan, egin uke irratia, ele hasi uh, irratia zabaltzen programak, bon, ko proiektuak, baina bada nik uste zerbait honu uh, godena, Eta ez dena media bazken eh, problema, zik eta barra komunikabidean problema, edo eskolide bideetako problema. Da nola behmatzen dugu, duk urtetan badela, badirela ipar mailako komunikabideak, kontutan hartzen dutenak ipar eskolaria, bere usutasunean, bere izkuntza, eta banuela nuela enterresa bezala erria. Sentitzen dugu, uh, bezalako proiektu bat, edo ba, nagusiko bera, gero eta horgunako dagoela errietatik, iparreskoal errietik urguntzen dela, ari da numaiten zentralizatzen bere aktivitatea makro eskualde batean, nun pentsa daiteken ekonomikoki eh, eh, jasangarriago dela, baina hori iten da iparreskoal erriaren eh, kaltelako. Eta hor badugu eskoal kokatuak diren komunikabideen erronka nagusi bat, nola iten bermatzeko onduko urtetan izango direla eh, Ipar-Eskal Mailako komunikabide bat, eta apartetiki bat egingo nuke irratin numerikoari buruz. Eh, hor, ikusten dugulakoz badela arrisku bat, eh, gaur egun arkomet, arkomet lehengo CSak, ez baitu uh, osoki planik uh, irratin numeriko iparalde osoan entzuna lizaiteko, eta momentukoz bakarrik kostal mugatua da, eta barne kaldeko irratiak, hotz, ikuniko eh, uh, irratxera, sibeliko botzatologi irratxek, ez dute paladarik iz, izaiten irradi numerikulat pasatzeko. Eta hor sentitzen... Landiera ipatzen zu FMA desertuko denean? Hori da, hori da. Eta hor ikusten dugu, uh, eh, berko dugula elkartu, eskoleriko komunikabideak, eta eta eragin segurizaiteko, gure funksioa betetzen alko dugula, ondoko orte begira, ezin dela ez pentsatu, eh, erri bat elaikitzen alko dela, ez bada komunikabidelik eh, ez tabaidak sustatzeko eta eta informazioak zabaltzeko. Esperantza ez ere ari zauku orain plazara kolektiboko sanaire? Ha, ah, esperantzak ditugu eh, egon korzea. zinez, eh, egiturari begiratzen malima dugu, eh? egon korzea, modelo ekonomiko bat uh, maitea. Uh, gero nola astapenetik uh, eh, iruzpa lau ginen eh, salto hori, jauzi hori egiteko, horrek egin nahi du behar direla baliabideak gibelean. Hmm. Beraz, uh, jauzi hori egina dugu, ikusten dugu gauza bidera garri bat, uh, puntan, baina zinez eskerzen dugu, uh, ukan uh, kuadratze eh, egitura horiek. Eh, zeinta horiek galde egiten dizute, uh, nola ikusten duzun zure burua hiru urte bahne, eta horrek egen nahi du ere, berritu zula konduak ere aurkeztu ekonomikoki nola izanen ziren e, hemendik hiru urtetara. Eta hori elkarte munduan ta ez da, egiten, E, eta eta menturaz e, interesgarria litaike ere biskat hortaz, hortaz gogoetatzea hainbat elkarte sendoetan hasteko, tipietan ez da egingarri, ez da jasangarri, baina eh, guretzat hori deskubrimendu bat izan da, beti atxikitzia perspektiba bat, e, eh, zerumuga urrunago bat, Eh, gauzak antizipatzeko eta hobeki aztertzeko ere ze sasoinetan ditugun eh, be, lanak, eh, noiz giren gehiago kanpoan, noiz giren gehiago bahne mailan biltzeko prest eta goxokiago. Eta arabera, be, marrasten duzu zure, zure ritmoa, zure funtzionamendua eta egokitzen duzu ere eh, norabidea be, beharren arabera eta eta errealitatearen arabera eh, ezin dugu ukatu. Mhm. Eskual gintzan, ono, enustez, eh, jendartearen babesa biltzen alda biztan da? Hor ba duzu hainitz bai. biltzeko orain no, petsatzen dut, entzuten ah, ari diren be, eskual lunek, berberdin ulertu behar luketela, be, be, plazaran parte hartuz, be, euskararen uh, salbatzeko bidian uh, eh, ezartzia pixkat... Eh. Bai, gero, gero ez dakit mundu guzia bere buria atxemaiten din Euskararen salbatze hortan. Hori hori izan zen uh, alimaleko urgentzia batek uh, piztu zuen mugimendu bat gaurko egunean uh, ez dakit uh, enpresa buru batek edo enpresa tipi batek barnek aldean, Euskarari buruz eginen dituen urratxak Euskara salbatzeko. Uste behar direla ere berzea amendu batzu plantan eman, gehiago enpresa munduari egokituak direnak, e, horiek ere atseman dezaten zentzu bat Euskaraz gehiago funtzionatzeko, hor zinez pragmatikoa da, behinan, ara, Uh, duzu taldeko isioa, uh, proiektuaren koherentzia, proiektuaren irudia, zure enpresaren irudia, hor ere guk ere kasu eginez, uh, biziki fite garbitzen alduzula zure irudia, Euskara Biskabat sartu uh, zure komunikazioan. Hortaz uh, gira biziki eta astapenetik norbaitek galde egiten gurekin lan egitea, hori argiki uzten dugu. Ez gira hor uh, arena egiteko. Zez, zure proiektuan nahi balima duzu zinez uh, eh, Euskara gehiago funtzionatu. Uh, gu hortarako hor gira, balima da eh, bizpairu hitzen sartzeko zure web horrian, hori egiten alduzu gu gabe eta gu ez gira hor hortako. Baina uh, alde batetik Euskal Gintzaren babesa biziki importanta dela uh, olako proiektu batean, plazara bezalako proiektu batean. Ben gero jendartearen babesa hori berzerik da, Egan nahi du ere, bizikiuntza ezagutu behar ditugula, errealitate desberdinak. Eta memento untan adibidez haigira bai doni banelo izunen, bai bidajain lanean, eta ez dira bate realitate berak, ez da bate publiko bera, e, baina bi tokietan nahi dute gehiago egin e, Euskarari buruz. Beraz, guri da ere e, jakitea, zer diren realitateak, jendearekin hauniz, mintzatzea, horiek ere atera ditzaten eh, zer diren horien nahiak, behen eh, horien oztopoak ere, eta uste dut lujalde eta bati lotura ere hola egiten dela. Terreno desberdinak e, eh, obeki, obeki ezagutuz eta obeki ekarriz e, erantzun batzu ere. Mhm. Beste galdera batzuen erantzunak badira plazara puntu eusen elgarra gortu behin olen? Ba, ba, hori, hori, hori beti hor da, bereziki berriak atalean, uh, jende batek ezpalima du bate ulertzen zer den <laughs> gure, gure proiektua, gure, gure asmoa, berriak atalean, hor hobeki ikusten da, norekin, nun, ibiltzen giren, publiko zinez desberdinekin eta proiektu desberdinak dira, baina denek dute eh, Euskararen motivazioa hori akuilatu nahi. Eta, eta gu gu hortako gira eta jendarte zinez eh, zabalean, jakinez lan egiten dugula bai eh, Euskaldunekin, ikasten nahi dutenekin, eta seko erdaldunak edo ahunt din direnekin ere lan egiten dugu. Eta hori da gure asmoa da zinez ez dugula ez girela beha egoiten jendea jinda gana gu joiten girela jendearen gana e, eh, zinez diskurso motibagarri batekin eta eganez e, edo zoin izanik zure realitatea baduzu toki bat e, Euskararen munduan. Sanaire, mil esker. Mil esker Eta bukatzeko Franziska Rikar, zurekin nahi bozu labur bildu gaurkoa, dozule iritzia eman, eta ondoko urtia ipatu nahi bauzu gero bukatzeko? Bai, bai, bo, ez laburbitzeko baina eh, hor uh, haipatu ditugun uh, hiru, arlo, eh, uh, komunikabideak uh, gaia eta euskara, eta hor ikusten dugu ezin direla gauzak utzi eta behar dela sartu gaietan, eta, eta behar dela lotu, eta hor kooperatifa Eh, adibide horiek biziki interesgarriak dira. Eh, Gehin ezake gauza hainitzetan ere berdin dela, ezin dugula egon erranez gauzak zailak dira edo gauza gaizki eginak dira, ba, ados, behinan zer egiten dugu. Nun sartzen gira gauzak aldatzeko, eta hortan direla, horiek gaurko adibideak hortan, eta hori gehi jende zaintzan ere, eh, behar dela kasu egin, zenta usten dira gauzak, eh, ez dakit, ARS edo ez dakit nor eh, behar dituzte kudeatu, behin hori ere guauk egin beharko dugu eta hortarako behar dugu elgarrikin lotu. Bistan dena eta hori uh, energiaren uh, eh, historioa, energia eh, egun behar dugu ekoiztu eta behar dugu banatu, baina zenako beti saldu berba bakotxak ere berea ekoizten aldu eta hola badu, eta holako bada azparne aldean uh, ekindar kooperatifa berri. Izpindar. da elkartea eta sortu dute Arkatu. ekindar kooperatifa. uh, eta hortan ere bada egiteko, eta gero ere gauzak hainitz adeatzen edo xeatzen ditugu, eta horiek behar aldiatu behar dira, eta hortan ere badira gauza batzu, da, uh, uste dut, baion, baionan patxama, edo patxamama, edo... Patxama. Patxama, deitzen dira, eta holako gauza batzu, bai, arlo, desberdinetan sartzen dira baina bada denen beharra, oden denek behar dugu sartu. Eta zendako ez, elduen urtean, holako gai batzuetan sartu, eta entzatuko gira, holako, eta emankizunak egiten berriz. Memento da gurtzeko Francis, eh? Mila esker? Eta gure beste bi mitak, bez beinatitxe bez txaldetik, mila esker? Eta lof eh, media basketik, Milesker? Mila